السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد kila tarehe nane mwezi wa Machi walimwengu husherehekea International Women's Day na sherehe hii mwaka huu imeangukia ijumatano iliyopita na ili kuadhimisha siku hii siku ya kimataifa ya wanawake hufanywa mikutano katika kila pembe ya dunia ikiwa lengo kuu ni kile wanachokiita kutetea haki za wanawake na kuleta usawa kati ya wanaume na wanawake mwito huu na fikra hii ni fikra za kimagharibi na wapata taswira kana kwamba kuna mzozo kuna mgongano kuna vita kati ya wanaume na wanawake na hii si kweli kila jamii ina wanaume na wanawake na kila mmoja ana kile anatokihitaji kwa mwenzake na alaka yao ni alaka takamulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati nisaa ya kwanza asema ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ya ayuhannas enyi watu Mwenyezi Mungu awalingania watu kwa ujumla waliomwamini waliomkufuru awalingania watu wanaume wanawake hii ni khitab am mwito ni wamche Mola wao aliowaumba min nafsin wahida asili yetu sote baba yetu ni mmoja naye ni Adam alayhi salam wa khalaqa minha zawjaha kutokamana na Adam alayhi salam akaumbwa mama yetu Hawa kwa hivyo asili ya wanadamu wote weupe weusi wekundu ni Adam alayhi salam na Hawa wabasa minhuma rijalan kathira wa nisaa kutoka na wao kukazalikana kizazi ndio tuko leo idadi hii kubwa asili ni Adam alayhi salam na Hawa mwanamume in relation kwa mwanamke huwa ana sifa tofauti tofauti na kwa mwanamke kwa mwanamume ana daraja tofauti aweza kuwa kwangu mimi mwanamke mamangu mama ni mke aweza kuwa mwanamke ni ukhti aweza kuwa mwanamke ni mke wife aweza mwanamke kuwa ni binti kwa yale mahusiano na wakati mwingine mwanamke ana daraja kuliko mwanamume mfano mama baina mama na baba kwa kwa wewe daraja zaidi nani mama tena daraja tatu kwa hadithi aliyopokea al-Bukhari kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu asema jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqala ya rasulullah man ahaqqu an bi bihusni sahabati alikuja mtu kwa mtume akamuuliza ni nani ana haki zaidi mimi kwa usuhuba wangu kumfanyia wema na kumsikiza mtume akamjibu ummuk mamako qala thumma man baada yake nani ambe mamako kisha kasema baada yake eh, nani mamako qala thumma man kisha nani qala abuka babako kwa mwanamke kama mama ana daraja tatu zaidi kuliko nani kuliko mwanamume kama baba kwa mwana wao ndugu zangu waislamu uislamu kama nidhamu ya kimaisha imempa mwanamume haki na majukumu na vile vile ikampa mwanamke haki na majukumu na katika mambo ambayo ni ya kisawa ya kibinadamu kwa wao wote utakuta hukumu ni moja mfano kulinganiwa kwao kwa imani na kumcha Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ya ayuhan nasu taqu rabbakum enyi watu wanaume na wanawake kila mmoja kwa sifa yake kama kiumbe awajibika kumwabudu muumba hivyo hivyo Uislamu haukubagua katika masala ya ibada swala saumu zaka hija kama vile mwanamume alipofaradhishiwa ibada hizi pia mwanamke amefaradhishiwa sawa kama mwanamume katika muamalat albay'u alijara hukumu hizo hizo ni za mwanamume na mwanamke akiwa ni biashara hukumu ndizo hizo hizo kwa hivyo ile fikra kwa Uislamu umembagua mwanamke umemkandamiza mwanamke umemwonea mwanamke huu ni ulinganizi kwa dhahiri umerembeshwa lakini kwa ndani mna kwa mabongo ya dada zetu na mama zetu pia katika al-uqubat hudud mwanamume akiiba zikitimia zile sharti za mkono atakatwa mkono kama vile mwanamke anapoiba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Maida aya 38 asema wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma mwivi wa kiume na mwivi wa kike akiiba zikitimia sharuti atakatwa mkono kama yule mwanamke wa kibani mahzun alipofanya alipofanya akaenda kushufaiwa Mtume sallam akapanda mimbar akasema wallahi lau kama binti yangu Fatima ameiba ngemkata mkono kwa hivyo hapa hakuna tamyiz wote wanaume na wanawake walazimika kufuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Ahzab aya 36 asema wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim haipas kwa mu'min wa kiume wala mu'min wa kike pindi Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapotoa hukumu juu ya jambo wawe na hiari na rai nyingine na choice la ni kusalimu amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa mtume wake hapa wama kana limu'minin wala mu'minatin hakuna tamyiz hakuna ubaguzi hakuna unyanyasaji hukumu ni sawa kwa wote pia wakitenda mema malipo yao mume na mke ni sawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati An-Nisa aya 24 124 asema man ya'mal min as-salihati min dhakarin au untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna naqira na yote yule atakayefanya mema awe mume au mke hali ya kuwa yeye ni muumini basi huyo atatiwa peponi kwa chumo la matendo yake mema na kwa rehma za Mola wake wala hatodhulumiwa hata kwa kitone kilicho katika koko ya tende however small kitakapokuwa kidogo madamu ni wema Mungu atakilipa mume na mke habaguliwi mwanamke katika Uislamu bali Uislamu ulimkuta mwanamke akinyanyaswa hana haki zozote tangu akizaliwa apokewa kinyonge imma azikwe au aishi kidhalilifu na akikuwa hana haki yoyote kama ilivyo leo hawa wanaodai kuwatetea haki za mwanamke waleta equality katika jamii ngalia society zao zaongoza katika ubakaji refu zaongoza katika mwanamke kupigwa katika jamii amekuwa kwa wao mwanamke ni sex object mtu akiuza nyumba kando aweka mwanamke mrembo nusu uchi mtu akiuza gari awekwa mwanamke nusu uchi istighlal ametolewa heshima yake kama mwanadamu amekuwa kama hayawani je huko ndio kupenda mwanamke na kutunga haki zake Uislamu katika masala yanayohusu umbile la mwanamke kama mwanamke na hii ni fact ni reality kila mmoja aona kuna tofauti ya kimaumbile physical features za mwanamume si za mwanamke kifua chake si kifua cha mwanamume figa yake si figa ya mwanamume sauti yake si sauti ya mwanamume nyele zake si nyele za mwanamume mwendo wake si mwendo wa mwanamume katika haya Uislamu ukamwekea mwanamke hukumu spesheli zimuhifadhi hususia zake kama mwanamke sikumtweza sikumdhulumu sikumuonea ukamwekea mavazi maalumu kuna mavazi ya mwanamume na kuna mavazi ya mwanamke ni haramu mwanamke kuvaa mavazi ya mwanamume ni haramu Kiislamu mwanamume kuvaa mavazi ya kike kama ilivyopokea Abu Daud kutoka Abu Huraira radhiallahu anhu قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل Mungu amemlaani mwanamume mwenye kuvaa mavazi ya kike na mwanamke mwenye kuvaa mavazi ya wanaume ngalia wa magharibi taona ajabu muhannathun je wana haki watavaa mavazi ya kike watatembea kwa kujilegeza natembea barabarani utamwona mwanamke hapa masuruali kama mwanamume hawa wamechanganyikiwa ile mizani ya usawa na uadilifu imekorogeka inhum illa kal an'ami bal hum adhal kama hayawat sheria katika mavazi ikamkalifisha mwanamke anapotoka avae vazi la ziada la juu la heshima nao ni hijabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Ahzab aya 56 amlingania bwana mtume ya ayuha nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana allah ghafura rahima ewe mtume waambie wakezo na mabinti zako ulinganizi na amri mwanzo kwa nyumba ya mtume kwa sababu wakeze na mabinti zake ni akmalun nisaa na ni mfano kwa hivyo aula hukumu hii mwanzo itekelezwe kwake nyumbani wa nisail mu'minina muradi wake hapa si wake wa waumini la muradi wake alinasu almu'minatu waumini wa kike hii idhafa wa nisa'il mu'minina maana yake ai an-nisa minal mu'minina waumini wa kike kwa sababu wako wasichana ambaye hawajaolewa washabalege wao pia ni amri kwa wao kuvaa hijabu jalabibi hii ni jamu ya jilbab na hijabu ni two ni khimar na jilbab dhalika adna an yu'rafna fala yuzain ngalia mwanamke anaivaa nguo ya hijabu ya stara akipita mahali heshimika lakini ngalia yule ambaye hakuvaa amvaa nguo taiti yaonekana milima yote na mabonde yote kila pitapo ni kukosewa heshima kwa sababu hakuvaa vazi la heshima lakini kwa magharibi vazi hili ni backwardness ni unyanyashaji ni mwanamke alilazimishwa na ni urongo Waamerika wamedai wameingia Afghanistani kuikomboa mpaka leo wanawake wa Afghanistan wavaa hijabu kamili leo kwetu hapa hakuna sheria hakuna serikali ya Kiislamu nani aliolazimisha wanawake wa Kiislamu kuvaa hijabu ni imani yao na kutambua kwao kwa hijabu ni stara na ni vazi la heshima pili katika masala ya mirathi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati An-Nisa aya moja asema yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadhil unthayayn akifa baba mtoto wa kiume apata mafungu mawili ya mtoto wa kike twice hili likakuzwa ona aonewa bona sipewe sawa wafita maalumati muhimu nao ni kauli yake Allah Ta'ala katika surati Nisa aya 34 arrijalu qawwamuna 'ala nisa wanaume ni wasimamizi kwa hivyo baba akifa yule kaka ni msimamizi wa dadake ni juu yake nafaka ni juu yake kumsimamia juu yake kumuoza kwa hivyo ile share mara mbili ni yake na kumsimamia nani dadake ama yule binti akipata fungu lake lake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni mutafaqun alayhi kutoka Ibn Umar radhiallahu anhuma asema katika hadithi ndefu ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihim akasema wa ra'in ala ahli baytihi mwanamume ni mchungaji kwa watu wake wa nyumbani wakeze ikiwa mamake yuko ukhti yake binti yake jukumu lake kuwasimamia wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi na yeye siku ya kiyama ataulizwa mbele za Mwenyezi Mungu uchungaji huu ameutekeleza namna gani mwisho na ukumbusha tena kuwa Jumanne hii baada ya maghrib tulianza darasa ya tafsiri ambayo itaendelea kila Ijumanne baada ya maghrib inshaallah na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Walio na shida Mwenyezi Mungu atatoe shida zao. Walio na madeni Mwenyezi Mungu asishekuwalipa. Walio wagonjwa Mungu ape shifa, walio kufa Mungu arehemu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته